الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم نعمته علينا ورضي لنا بالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bahagia saudara-saudara para jamaah yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar Jumuah ini kepada kita semua diserukan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya salah satu dari perintah Allah ialah supaya kita membaca, memahami, merenungkan terhadap ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayat Allah itu, ialah yang terdapat di dalam kitab sucinya Al-Quran. Dan Al-Quran salah satu dari surat Al-Quran ialah surat Al-Ma'idah. Di ayat 3 dari surat Al-Ma'idah ini. Tepatnya di bagian dari ayat 3 surat Al-Ma'idah. Allah berfirman, Al-Yawma berfirman, يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا Potongan dari ayat ini Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni Diturunkan oleh Allah Ketika terjadi Fathu Makkah Ketika Nabi dan para sahabat Menaklukkan kota Makkah Makkah Di dalam kitab tafsir, di tafsirnya Al-Qurtubi misalnya, disebutkan bahwa itu terjadi pada delapan hari di akhir bulan Ramadan di tahun 9 Hijriah. Sebagian menyebutkan bahwa di tahun ke-8 Hijriah. Firman Allah tersebut artinya pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir terhadap agamamu ini. Fala taksyauhum maka jangan lagi kalian takut kepada mereka wahsyauni dan tetaplah takut kepada aku potongan berikutnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Nikmati wa raditu lakumul islam dinah ayat ini diturunkan pada hari Jumaat ketika Nabi lagi melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah. Ketika itu Nabi sedang berada di Arafah melaksanakan wukuf. Bahkan digambarkan oleh hadis Muslim ayat ini turun ketika Nabi berada di atas punggung unta dan ketika ayat ini turun begitu kelihatan unta itu sangat berat tidak seperti biasanya ketika Nabi berada di punggungnya. ayat tersebut artinya pada hari ini yang dimaksud dengan pada hari ini di situ ialah pada tahun ke-10 Hijriah itu ketika Nabi melakukan haji ketika Nabi wukuf di Arafah itu pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu Aku genapkan nikmatku untukmu. Waraditu lakumul Islam madina dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Waraditu lakumul Islam madina kita dapatkan antara lain tafsirnya Raditu Islamakum aku ridha dengan Islam kalian alladhi antum yang kalian sekarang ini berada para jamaah yang dimuliakan Allah potongan-potongan dari surat Al-Maidah ayat 3 ini marilah kita fahami terutama dengan melihat perjalanan Islam di Madinah. Kenapa kemudian akhirnya dikatakan Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni Pada tahun kedua Hijriah Allah mewajibkan puasa Ramadan Ramadan yang pada bulan itu juga tanggal 17-nya kaum muslimin berhadap-hadapan dengan tentara kafir jumlah kaum muslimin yang berperang ketika itu yaitu di perang yang bernama perang badar jumlahnya 300 orang atau sekitar itu. Sedangkan yang dilawan berjumlah 1000 atau sekitar itu. Dan perang Badar itu perang yang sangat menentukan masa depan Islam. Sampai-sampai Nabi menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, kalau sampai kami kalah dalam peperangan ini, maka tidak akan ada lagi di bumi ini orang-orang yang akan menyembahmu, orang-orang yang akan beribadah kepadamu. Lalu 300 orang itu diberikan kemenangan oleh Allah melawan 1000 orang. Poin penting yang ingin saya sampaikan ialah Ketika itu jumlah kaum muslimin kita perkirakan yang perang 300 orang-orang perempuan dan orang-orang tua yang uzur dan anak-anak muslim itu kira-kira jumlahnya 1000 orang. Dalam kurun waktu sekitar Delapan tahun sesudah itu Pada waktu Nabi melakukan ibadah haji Yang disebut dengan haji wadah Ketika itu yang pergi haji bersama Nabi Nabi berangkat dari Madinah Ali bin Abi Talib dengan rombongannya Yang ketika itu ditugaskan Nabi ke Yaman Juga menuju ke Makkah Sampai di Makkah jumlah kaum muslimin bersama Nabi 114.000. Kita perkirakan kalau ditambah dengan orang-orang yang tidak pergi haji bersama Nabi pada waktu itu, kalau kita kalikan dua, jumlahnya 228 ribu. Coba kita renungkan, kita bayangkan. Dari seribu, dalam kurun waktu delapan tahunan, menjadi dua dua ratus puluh delapan ribu. Kalau tiga ratus saja, mereka bisa mengalahkan seribu orang. Kalau Makkah yang begitu kuatnya pada tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah sudah ditaklukkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Lalu bagaimana dengan 228.000 itu akan dihadapi oleh musuh-musuh yang kafir? Maka ketika itulah digambarkan di dalam Al-Quran, Al-Quran, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni Pada hari ini telah putus asa Mereka putus asa untuk mengembalikan kalian kepada agama kalian yang lama itu Kepada wathaniyah Kepada paganism Mereka tidak akan bisa dikembalikan Mereka mereka putus asa. Begitu juga melihat perkembangan Islam, perkembangan kaum muslimin begitu dahsyatnya, maka mereka juga putus asa. Bahkan pada tahun ke-7 Hijriah pada bulan Muharram, ketika Nabi kirim surat kepada raja-raja, antara lain ke Heraklitus, -raja, Maka ketika itu Heraklitus pun dengan gemetar membaca surat Nabi lalu menyimpulkan bahwa Heraklitus yang menguasai Romawi itu yang ketika itu menjadi superpower di samping Persia Raja Heraklitus itu kemudian gemetar dan mengatakan tinggal tunggu soal waktu saja kekuasaan yang saya pegang ini akhirnya akan musnah. Inilah fakta-fakta yang menunjukkan gambaran Allah al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni itu. Papa, saudara-saudara para jamaah yang dimuliakan Allah. Hubungannya dengan bagian berikutnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pastilah bahwa Allah sejak zaman azali itu telah ridha Islam ini menjadi agama umat manusia. Tapi baru Allah katakan, Allah sampaikan ketika tahun ke-10 Hijriah itu. Rasanya ini terkait dengan ungkapan sebelumnya al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala taksauhum waksauni itu rasanya kita harus menyimpulkan Allah baru ridha Islam itu menjadi agama sebuah generasi kalau kemudian orang-orang kafir orang-orang non muslim itu tidak berani lagi mengganggu tidak berani lagi kemudian memerangi tidak berani lagi kemudian mengganggu menghinakan Islam dan kaum muslimin simpulan seperti inilah hemat kita yang akan memberikan motivasi kita untuk terus dan terus terus membawa kebesaran Islam ini ke depan seperti dicanangkan oleh Nabi seperti digariskan oleh Nabi ke depan seperti kemudian diproyeksikan oleh Nabi maknanya kemudian perjalanan kita memperjuangkan Islam ini masih sangat jauh masih sangat jauh dengan banyaknya fenomena-fenomena yang sekarang ini. Lebih daripada itu, arah perjuangan kita ialah selalu menunjukkan kalau kekuasaan itu ada di tangan kita, bahwa Islam itu agama yang adil, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak akan menekan kelompok-kelompok kecil, hatta yang kecil itu non-muslim. Hanya kemudian kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan, maka kita tidak boleh kemudian lari ke belakang. Harus kita hadapi, harus kita hadapi. Moga-moga khutbah ini memberikan giroh pada kita untuk tetap dan tetap merasa bahwa perjuangan kita masih jauh dan moga-moga kita ditolong oleh Allah. Aku lu kau lihada wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون para jamaah yang dimuliakan Allah para hukama mengatakan inna jasadakum minal ard wa inna ruhakum habatat ilaikum minal makhallil arfa ketahuilah sesungguhnya tubuhmu itu dari tanah tapi ruhmu itu terpancar ke dalam dirimu minal mahallil arfa dari posisi yang tertinggi yaitu dari Allah mirruhillah mirruhihi atau kemudian dikatakan oleh Allah mirruhi biarkan tubuh kita berada di tanah di tempat ini di bumi ini Mari kemudian kita bawa mi'raj ruh kita, aspek rohani kita, membubung, membubung terus dan terus. Lalu kita bayangkan bahawa secara rohani kita sedang berada di Sidratul Muntaha, bersimpuh dan bersujud di situ seperti Nabi, mi'raj, lalu bersimpuh dan bersujud di Sidratul Muntaha itu lalu kemudian kita memohon kepada Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala malaikatikal mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asakiru ila yaumiddin Allahumma ufir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير